Ie cioma horo vi mangias? Bona nutrado estas essence grava por la homa sano. Tio estas generale acceptata verajo. En septembro 2022, usonai sciencistoi publicigis studajon en kiu ili assertas che tamen gravas ne nur tio, kion homoi mangias, sed ancao ciam ili mangias. Per detalai zorge faritai testoi, oni observis laboristoin en variai labor periodoi, kiui faris sien mangioin nur dum la tago, compare cun laboristoi kiui mangis ien dum tage, ien dum nocte. La testoi montris che la unuae, havas considerinde malpli da simptomoi de depresio cae anxio ol la ceterai. Uno el la autoroi concludis, niai datumoi evidentigas che electo de taugai momentoi por mangio estas nova strategio por plibonigi la humoron en homoi quiui travivas misobeon de la biologia diurno ciclo. Temas pri nova scienza brancio, nutrologia psichiatrio. Dum noctae laboristoi suferas pli altan riscon, ie, humor malsanoi, pro la simpla facto che il laboras nocte. Nun oni constatis che ancao la ritmo de mangioi forte influas je tio se oni fixas nur dum taga in mangioin, tio il favoras la cerban funciadon, compare cum taga in noctae mangioi. Citiui observoi stricte relatas inter alie al la metabolo de glicoso dum la diurno. Nutrologia psichiatrio consideras anca la qualiton de nutrajoi. Montrigis che certa in nutrajoi favoras la productadon de interneuronae substanzoi en la cerbo, cio helpas en la humor stato. Exemple, fischoi, castanoi, flor brasico, banano, ovoi, avocado, aveno, cae amara ciocolado la moderna homo ciu tage malobeas la diurnan biologian ritmon, ciu esas genetiche establita dum iar en la evoluo de nia spezio. Gi funccias quaz ia biologia horlogio relate al civui vivuloi. Dum dudec quar horoi, animaloi devas ricevit circuladon de substansoi nepre necessae lau precisa ritmo. Tio determinas variadon de la biologiae fenomenoi, kiel corpa temperaturo, sang premo, hormonae niveloi, corbatado, productado de urino, cae simile. Cie situas tiu horlogio? La cefa controlilo situas en la cerbo, en la hipotalamo. Sed ciu celo en la corpo hava sian propran horlogion, ciu accompanas la cerban. La tuta sistema determinas la plei opportuna in momento por dormi, mangi, cae pensi. Homoi estas programitai por dormi dum la nocto cae mal dormi dum tage ancau por mangi dum tage. La moderna homo appena povas taxi la coston de siei contra naturae vivo ritmoi.